บุ๊กทูสี่สิบห้าจตรดเซตอีเปตที่โรงหนังอูคีโนเราอยากไปดูหนังมิเจลิโม o u คีโน วันนี้มีหนังดีฉาย Danas igra dobar film หนังเรื่องนี้เข้าใหม่ Film je sasvim nov ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะ Gdje je blagajna ยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะ Ima li još slobodnih mjesta? rajka Koliko koštaju ulaznice? ki ka? Kada počinje predstava? monka. Koliko traje film? จองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะ Mogu li se rezervisati karte? ดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง Htio, htjela bih sjediti pozadi. ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า Htio, htjela bih sjediti naprijed. ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง Htio, htjela bih sjediti u sredini. หนังน่าตื่นเต้น Film je bio napet. หนังไม่น่าเบื่อ Film nije bio dosadan. แต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะ ali je knjiga bila bolja od filma. ดนตรีเป็นอย่างไร Kakva je bila muzika? นักแสดงเป็นอย่างไร Kakvi su bili glumci? มีคำแปลใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษไหม